tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Arif Hafidin di Pelumpang Tuban dengan judul Digudak Wedon ing Gondang. kedadean iki tak alami wektu aku isih kelas loro SMA tahun 1991. Wektu iku aku diajak Pak di nginep ning omahe ning Desa Pragelan Kecamatan Gondang Bojonegoro. Wektu iku desane Pak D isih jarang omah lan isih ketok rumbuk. Wektu iku aku sering ditinggal Pak D ning pasar lan mulih dalu. Paling gak mesti bar magrib lagek mulih. Aku dikon nunggu karo Pak D. Aku ya seneng ditinggal Pak Di ning omahe. Perkara ning omahe Pak akeh manuk ingonan. Lah hawane ning omahe Pak ki adem, sejuk banget. Perkara mburitane omah ki akeh wit pelem lan greng. Suasana iki mesti beda banget karo omahku nang Plumpang Tuban. Aku ya betah nginep perkara Pak Di duwe tangga pet omah kang ayu banget. Umure ya sak umuranku. Pancen cah nom ya seneng bocah wadon kang ayu. yen elek mestine moh Seminggu luwih aku nginep nang kono. Dina iku pas dina Jumat malam Sabtu. Pakde dungaren durung muleh. Bengi bar magrib arep isya aku njukuk kumban kang dipemenok ngguri omah. Rodo adoh, Dadak aku krungu suara banyu gemericikan koyo enek wong atis. Bareng tak boleh iku, aku kaget. Dadak manaku roh endang, tonggone pak deseng ayu mau. Lagi atus dewean, tanpa tede ngaling-ngaling ngguritane omai dewi. Aku sing penasaran tambah penasaran. Aku langsung ngindi-ngindi karo nginceng ngendang mau. Kira-kira ana 15 menit aku nginceng ngendang kang lagi atus tanpa tedeng aling-aling mau. Aku deg-degan banget perkara wedi nek konangan. Aku wis gak mikir apa-apa ning atiku ki mung rasa penasaran wae lan ning utek iki mung mikir sing ora-ora. ora ora kaget setengah mati. Perkara tekok lawang guri omai Pak Diono wong celuk-celuk. Pas tak pelengak lantak delok man wong iku endang. Lah, aku mikir, endang kok eneng loro? Lah terus sing ngendi? Gunem kuning jeruati. ati. Terus aku ndelok maneh sing adus mau. Aneh. Wis gak ana. Atiku wedi dilan deg-degan. Aku banjur ditakoni Endang. Riz, Lah kowe mek apa nang nguri? Dewean pisan. Kok uti apa piye? Engko nak diwedeni lho. Aku langsung jawab karo rasa wedi. Lah, kowe iki ngomong apa toh? Mosok lagi bar magrib ngene wis diwedeni lelembut. Aku lan nendang banjur mlebu omahe Pak Di Kolawang Guri. Aku terus ngeti endang. Aku wedi yen sing tak jak mlebu omah iki ora endang, tapi memedi. Tapi saya suwe tak rasakno kuwi ya endang asli. Atiku rada krasa ayem. Sakwise iku banjur endang tak tinggal salat isak ning kamar. Pas salat aku dipamiti mulih karo endang. Ya gak tak jawab perkara aku lagi salat. Sakwise salat aku banjur mlaku ana ing jeding. Kaget gak percaya, nok jeding ana sing adus. Lawange ditutup tapi gak dikunci saka jero. Bareng tak celuk ora jawab. Lawang tak surung. Eh, tiba eh gak dikunci. Aku kaget setengah mati. Nok jeding ana endang kang lagi adus tanpa busana. Wektu iku aku koyok-koyok dihipnotis. Wis, gak usah tak critakno bagian iki. Perkara rodok gak etis. Yo aku dhewe sing ngalami mergo kepenak. sadar nganti jam setengah siji. Aku tangi perkoro Pak Deku lagi teko oleh mergawilan totok-totok lawang. Aku ditakoni Pak D. Le, lah kenapa kelambimu teles kabeh koyo bar kodanan? Walah, gak kenapa apa Pak D. Dek mau aku bar kebleset nang jeding. Walah, boleh sing hati-hati tole, soalnya kuih lunyu loh. Aku banjur melaku ono ing kamar lan turu nganti esok. Aku isuke ketemu karo Endang banjur tak takoni perkara sing tak alami iku. Endang jawab ora. Aku bingung banget. Saya suwe aku yo tambah wedi ning omahe Pak di dhewean. dino Senin malam Selasa. Aku tunggu mah dhewean ya dikancani karo Endang. Wektu iku bar magrib dungaren Pak Dewi mulih bar magrib gletak. Wektu iku Pak De ketok kesel banget tur tak takoni yo gak jawab. Aku yo maklum mungkin perkara keselen. Pak De mlebu kamar lan banjur keturon. Timbang dhewean aku yo langsung turu ning kamare dewi Soale nok desa iku angger bari sak wis padha tutup kabeh. soale desane sepi banget pancen dasare desa lan plosok jek durung akeh penduduk tak delok Pak Deyo wis keturon aku sungkan ape nangekake ape tak tawani mangan sakwise iku aku turu terus nganti jam loro isuk nok lawang ana wong totok-totok lawang sing isih ngantuk tangi kok kamarku banjur tak delok ana ing cendhela sapa sing celuk-celuk dadak aku kaget sing celuluk iku mau Pak Deku sing nggawa barang dagangan abot kang dipikul banjur tak delok ana kamare Pak Di yo ana Pak Di sing lagi turu campur wedi tansah ndonga karo sing maha kuwasa nyuwun keselamatan. Kok Pakde ana loro, terus sing asli sing ngendi? Aku banjur mlayu nang pawon jukuk uyah sak gegeman. Menawa iku gendruwo, jarene wedi karo uyah, banjur tak buka lawangi. Pakde ngomong, "Piye, wis turu to awakmu? Gaene apa-apa to nang no omah?" Penggaweane Pak D ya wis ngene iki. lawan mulih bengi. Pancene Pak D kuwi wis dudu. Ditinggal bojone mati pas wayah nglairake anak kang nomor loro ne. Anake sing pertama lagi kuliah ana ing Malang. Kadang saulan pisan mulih. Banjur aku ndelok ana ing kamare Pak D. Wong sing kaya rupane Pak D mau wis gak ana. wis tahan banjur kedadian sing tak alami kabeh mau tak critake marang Pak Di. Pak Di mung iso mantuk-mantuk kaya-kaya gak aneh ceritaku mau. Wang sulit Pak Di mau nek perkara ngono kuwi wis biasa tak alami bendino. Kadang yo mimbo tonggo, kadang malah mimbo dadi budimu sing wis kapundhut kae lho. Tapi ku yo tak imbangi karo ndonga marang Gusti sing akeh. Terus saiki wis gak wedi meneh. Nek kue kudu muli yo sesuk bar magrib tak terno muli nang tuban to isoke bar magrib aku karo Pak D diterke mulih menyang Tuban. Walah, montore Pak D sih jadul banget. Melayune ae gak pati banter. Liwat tengah alas nggondang bar magrib atiku deg-degan banget. Aku diboncengke Pak D gak wani melengak mengguri mergo di banget. Beluke motore Pak D kemeluk banget saking gak kuate ngliwati dalan munggah. Banjur aku melengak mengguri. Beluk motor mau sing akeh kemeluk rupane putih iku medeni wong. Beluk iku dadi dhuwur gumpal ngetutno aku lan Pak D. Aku kondo karo Pak D. Pak D, rasane ana sing ngetutno kok nguri to Pak D? Wis, gak usah didelok. yaiku sing jenenge wedon nek mbok ingetno wujude tambah dhuwur aluk ndonga wae lan uyah sing tak kon gawa mau sepiro mengguri bareng tak sepiurno wedon mau ilang aku karo selawatan wedi banget wektu iku pakde dadak mendek perkara nok tengah dalan ana manuk gagak wakeh banget kaya-kaya ngalangi perjalanane pakde lan aku alon-alon mlaku manuk gagak mau digusak alon-alon. Alasiku mau peteng banget gang-gangan gak ono lampune. Bareng ape tok dalan gede. Aku lan Pak D kaget perkara ono barang putih rubuh malang ono ing tengah dalan. Pakde muni, le, kuwi ngono ya wedon sing ngetutne kene mau. Aku wis gak ngomong apa-apa perkara wedi. Wedon mau asale kowe jati gedhe ana ing pinggir dalan, langsung rubuh kaya ditegor. Suwi wedon mau gak mere-mere. Uyah wis disepiurke karo Pakde. Tapi wedon mau yo gak ngalih. Terus Pakde nyedhaki wedon mau karo ngucap japa mantra. Eh lah dalah. Wedon mau ngadek jejer dhuwur banget nganti kira-kira telung meter. Awakku ngejer. Motor tak unekake yo gak kenek. Perkara kuncine digawa karo Pak Dadakman Dadak man mau mengkret kaya nyembur ngidoni Pak Terus ilang ngono wae. Pak ngeblak tak delok. Tangane Pak Di kaya kena untuk sabun kumbahan. Kulit tangane Pak Di kaya babak kabeh metu gete kaya wong bar kecelakaan. Banjur Pak Di langsung tak boncengke. Balik mulih ana ing omahe Pak Di meneh. Perkara Pak Di kebacut loro kapisen lan tangane ya durung mari. Aku banjur diparani karo wong tuaku perkara ya krungu nek Pak Di lagi loro. Aku mulih sakwise keadaane Pak Di rodok sehat. Aku mulih ning tuban perkara wis sampe mlebu sekolah. Ku kaget perkara aku diceritani karo wong tuaku. Sak masanome Pak D iku gawene mek sugihan ana nggon kramat. Banjur sak wulan sakwise kedadian iku Pak de lara-laranen banjur kapundhut. Cukup mene wae ceritaku saka Arif Hafidin ana ing Plumpang Tuban. Anda masih bersama tim Jimat Ajian lan Alam Gaib hanya satu tempatnya yang asli hanya di Jimat Sajian Makjumat.